Nun bada zer? Laster eguberi, kistientzat Jesus sortu zen egunaren ospakizuna. Jesus beste jente arruntak ez bezala konzebituik izan da Gabriel ainguiak Mari egin bizita bat iesker. Eta bizita hontan Birginae batu zen Maria. Hatik, teologoen ohar eta guk ikasi dutugunaen artian bada leze bat. Hasteko teologek diote Jesus etzela zerutik joitako haur perfeit hua. Nazareteko Jesus e, etzen izarretatik etorri hori etzen ala. Bon, ordian Maria hua etzen Virgina. Birgintasuna ez da birgintasun biologikoa, sexu harremanekin ez du zer ikusirik. Askok eta askok diote, Maria Virginia zela esateak esan nahi du, ez Joserekin harreman sexualik ez zuela. Baizik eta ez zela Joseren menpe, baizik eta bera zela, bere duintasunaren jabe. Hots, emaztia gizonaen balde zen, eta ez jinko, jauna, eta haren semiaen menpeko sumisua emeki-emeki sagarazi izan zaikun bezala. Gainera, menten gainti erizak iaikidian patriarkaen kontre agertzen omen zene Jezus. Jesusek eh, garai hartako matxismoa eta patriarkalismoa hautsi zituen erdi erditik. Bere taldean emakumeak hartu zituen hori pentsa ezina zen garai hartan gau eta egun ibiltari emakumeak eta gizonezkoak nahasian ibiltzea oso eskandalagarria zela garai hartan. Garai hartan Bena Marioski egune garai hartako indar erreakzionariak uan hor dia. Hots, Maria etzen behin baizik haurdun batu haingu baten arartekaritzai esker, baizik eta Josefekin geo deituko den agiaren bekatia egin zialakoz. Eta hotxezko agiaren bekatu hoi etzian behin baizik egin, Jezuzek beste anaiare baike behitzian. San Marcosen evangelioak aipatzen dizkigu Jesusen lau anaia bere izenekin, e, eta gainera bi arreba ere bazituela, gutxienez. Kisti hezik izan ginen beitan sartu dae, Jesus Betlehemeko harpe batetan sortu zela. Josef eta Maria Nazareteko bikote pobre bat zien. Eta eran bezala, gui kuntatu istoiaren araberan, Betlehemen sortu da Jesus etxekuak borta joka ibili liateke, erditzeko aterbe bilha eta azkenian Betlehemeko harpe batetan erditu behar izan zian mariak. Nazaret eta Betlehemen artian ehuneta beroita bost kilometra badia. Kontatzen balin bada zerbait gobehea kilometro baten egiteko bostuen eskaz behar diela, Marik kontrakzio betetan hoita bedeatzu duenez ebili zen. Xapo! Bena, Jezus ez da betlemen sortu. Eta betlemen sortu izan da judioen errege saintu zen David herri hortako erregia izan zelakoz. Jesus eke han sortu behar zian. Israel dar guztien egoera politikoki, sozialki, religiosoki, aldatuko, askatuko, zuen Daviden ondorengoaren sorterri, beraz, Daviden sorterriak berak izan behar zuen, belenek. Belen da datu eh, metaforiko bat, esateko e, Jesus dela Daviden ondorengoa. Bere sorteriaren mituaz kanpo badia beste mito andanak Jezuzunen guian. Hala nula, haek erran zialako jinko baten aitzinean umil, apal eta sumitu izatiarena. Ez inori ditu aita, ez inori ditu jauna, ez inori ditu maisua. Hori izaten du Jesusek itzezitz eta iduiz ez du sekulane paradisu hitzaman hun izan ginelakoaren gatik edo truke. Ona izateak merezi badizu, izan ona, baina ona izan behar duzu ez jainko batek ala agintzen dizulako, edo ez zigor baten saiesteko, baizik eta ona izan behar duzu, ba, bihotzak hori agintzen dizulako. Eta izan zaite ona barruak alaxe aginduta ez jainko batek kanpotik agintzen dizulako, edo ez bestela zigortua izango zerelako. Beraz, mesala juitiak, ostiaren hartziak ez duz zelibatia bazazten, jinko bat balin bada berdin jokatzen beitu run alagastuen zat. Jainkoak berdin aterarazten du egunero eguzkia gaiztoen zat, eta zintzoen zat. Berdin berdin egiten du euria onentzat eta txarrentzat moralki oker izatiak ezinkoaren beldur bat sortartzten dian ideia, behantagoe agertu da. Jainkoaren beldurra garatu da kristautasunean, erdiarotik aurrera batez ere, erligio gerrak. Hots, protestant bazia, jinkoaren beldura uken ezazu. Gainera, Jesus etzen bea moralki adibide hunekua. Moskor eta tripa zale deitu zioten Jesusi. Moralki ez behar bezalakua eta gainera errebelde. Jesus iraultzalia izan zen, oso iraultzalia izan zen, sozialki, erligiosoki, politikoki. Baliate uano mila gaiza gizon berezi juntaz kontatzeko, bena nuizpaiz zinitu behar beitu afeak, moral, xintxo eta behar bezalako lekzione emailek, untsaen bidetik duatzanek, behin eta berriz behar lukie patu Jesus Kristos delako unen bizitzi alat, eta ez hain komodoki ben buia babestu geostik jaikik izan den Elisa Katolikoaren dogma errepresioa sale eta bazterzalean gibelian. Eta azken hitz bat, ene oharei berme egili Jose Arregi deitzen da, teologo eta autopromo ameni baten egiteko, jakin daguna bentiaren hoita bosteko goizian, aste harte goizian, bedatzu taikat uskal irratietan hor datekila, Jesus Kristos delako hunen biziaren beste ikuspuntu baten ekarteko. Izan utxa. Bumbo da zer?